باب ما سنه من الصلوات این انما زي سنه میخونیم و بحث و جمع میکنیم سنه لظهر رکعتانی قبلها و رکعتانی بعدها نمازهای سنت رو دقت بفرمایید میگه سنت هست برای ظهر دو رکعت قبلش و دو رکعت بعدش وللعصر ركعتان قبلها و برای نماز عصر دو رکعت قبل از عصر وللمغرب ركعتان بعدها برای نماز مغرب دو رکعت بعدش عشاء آخرتی رکعتانی بعدها برای نماز عشاء منظورم از عشاء عشاء مغرب نه چون در اصطلاح فارسی خودمون یکی رو میگیم مغرب یکی رو میگیم چه؟ عشاء و, و, و برای نماز عشاء آخرت منظور عشاء عشاء اگه چون عشاء مغرب هم میگن ولی اینو میگن عشاء آخره پس برای نماز عشاء دو رکعت بعدش سنته وأن يوتر بعدها بثلاث بسلامين هي أقل كمالها ووتر بخونه بعد نماز إشاء يعني بعد السنة هاش سه بعد سلام يعني دو ركاتك خون سلام میده بعدين يك رکعت مخونه سلام میده كش أهناف با سلام أهناف وهي أقل كمالها وإن میگه أقل ترين کمالش هست تا؟ بعد دو سلام میخونن ها دیگه دو رکعت میخونن سلام میدن بعدا یه رکعت میخونن و اوفاها احدا عشر رکعه کامل ترینش یا رکعته ویتر نه بابا ویتر چون شوافه احناف و فقها تراویح و چیز دیگه میدونن این یازده حرکتو چیز دیگر میدونند و یجوز ان یوتر به واحدت لیس قبلها شی جائزه که اصلا یک وتر بخونه و قبلش چیزی این هم ایرادی که تو این منطقه میگیرند از اون دوستایی که یک رکت میخونند میگن آقا یه رکت دیگه چیه خب این بابا این این هم نظر فقها و حدیثش هم هست و حدیثش هم هست فإن تهجد في في الليل اخر وتره حتى يختم به تهجده میگه اومد و در شب تهجد خوند اون موقع وترش رو نمیخونه بلکه به آخرش میاندازه که تهجدش رو با وتر خاتمه بده یعنی اول تهجد رو میخونه آخرش وتر رو قرار میده ولی صبح رکعتا الفجر قبلها و برای نماز صبح دو رکعت قبلش سنت هستن فان قدم الصبح اتا بهما بعدهم بعدهما بعدها اگر اومد صبح خوند قبل از دو سنت صبح میگه سنت ها رو بعدش میخونه ها که این منطقه درگیری پیش میاد اگر بعد از صبح سنت بخونی ببینید ای کاش حداقل اگه طرف خودش نخوند این تعصب نداشته باشه که دیگری میخونه اونو با دیده بغض نگاه نکنه امیدواریم انشالله این حالت پیش بیاد و هما والوتر اوکد و سنن کلها میگه هما اون دو یعنی دو رکعت نماز سنت صبح والوتر و وتر او و سنن کلها مؤکدترین سنت ها هستن بله طبق حدیث سنت های صبح و وتر موکد سنت ها هستن تا جایی که پیامبر در سفر هم این اینا این دوتا رو ترک نمی کرده و قیام شهر رمضان و قیام شهر رمضان هی صلاة التراویح اسرون رکه یعنی اون یازده رکت و جز وتر قرار داده بود امام شافعی رحمت الله علیه میگه و قیام شهر رمضان وهي صلاة التراويح 20 ركعة كهمون صلاة التراويح چند ركعته میگه 20 ركعته ويوتر بعدهما بثلاث كبعد بعد از اون 20 ركعت سه تا وتر میخونه و الليل افضل من نوافل النهار نفلهای شب افضلتر هستند از نفلهای روز يعني این که انسان در شب نفل بخونه افضلتر از این که در روز اون نفلی که در شب خوندی افضلتر از اون نفلی که در روز خونده میشه وفي وسطه افضل من طرفه و نفل در وسط شب تر هست از دو طرفش و فی آخره افضل من اوله و نفل در آخر شب تر از اول شبه و یجزیه القعود فیهن مع القدرت على القیام و کافیه براش یا جائزه براش نشستن در نمازهای نفلها با وجود توانایی بر ایستادن یعنی در نمازهای نفلی میگه طرف میتونه بنشینه با وجود با وجود توانایی داشتن با وجود چی خب اگه توانایی نداشته باشه برای فرض میتونه چیکار بکنه بله برای این البته روایت هست که نماز نفل خوندنش جا... نشسته چیه جایزه ولی ثوابش در احادیث اومده نصف میشه ثوابش چی میشه و یحرم علیه ان یتنفل بعد صلاه الصبح حتی ترتفع الشمس و حرام هست بر شخص که نفل بخونه بعد نماز صبح تا زمانی که خورشید میره بالا و عند قیام الظهیره حتی تزول الشمس و هنگام استوا قرار گرفتن خورشید تا زمانی که مائل میشه زوال رخ میده و زمانی که خورشید وسط وسطه این موقع نماز جایز نیست و بعد صلات العصر حتی تغرب الشمس و بعد از نماز عصر زمانی که خورشید غروب بکنه این سه تا وقت در روایات اومده اند الا ولی یک استثنای شوافه آوردند الا به مکه او عند حضور الجمعه مگر در مکه یه روایتی هست میگه من نکنید در مکه کسی رو در هر لحظه لحظات که خاص نماز بخونه طبق این روایت اومدن مکه رو از این ممنوعیت استثناء کردن و همچنین حضور جمعه رو استثناء کردن یعنی روز جمعه در ظهر موقع زوال باشه مشکلی نداره چون ظهر البته براش روایت هست که اصلا قبل از زوال هم جایزه قبل از چون ظهر مثل نماز جمعه مثل ظهر نیست برای جمعه روایت اومده جمعه مثل ظهر نیست که باید وقت داخل بشه تا بتونی میتونی قبل از وقتمون همون چکار بکنی بخونی طبق روایات و محدودیتی وجود نداره